Գինգոհար նոր տարին բնականաբար նոր սպասելիքներով, նոր ակնկալիքներով ենք մուտք գործում եւ ամենաառաջինը ամփոփում ենք անցած տարին շնորհակալություն հայտնում նվաճումների համար եւ սպասում որ նոր տարին առանց ինչ որ վատ բաների կլինի ու նվաճումներով։ Կցանկանայի իմանալ ինչպիսին էր 2018-ը կենտրոնի համար, ինչ նոր ձեռքբերումներ եղան եւ ինչպես կգնահատեք անցած տարի։ Ես կասեի, որ 2018 թվականը եղել է կենտրոնի համար շատ հաջողված տարի, քանի որ մեր աշխատանքները ընթացել են բնականոն հնով եւ նույնպես եղել են լավ հաջախումներ, լավ աշխատանքներ են ստեղծվել ձեռքի։ Ազատ ժամանցը կազմակերպվել է բարձր մակարդակով ունեցել ենք հաղթանակներ, որոնցից կնշեի մշակութային խաչմերուկ ամենամյա մրցույթում մեր գրաված դեղերի մասին, երկու անվանակարգերում մեր թատերական խումբը Անահիտ Ավշարյանի գլխավորությամբ մասնակցել է եւ բեմադրություն ու էպոսասացություն անվանակարգերում զբաղեցրել ենք համապատասխանաբար առաջին եւ երրորդ տեղեր։ Նկարչությունից Գայանե Բաղիշյանի հաջողության մասին կարող եմ ասել, նա մասնակցել է Երևանի 2800-ամյակին նվիրված հին մայր մայրաքաղաքներ թեմայով ցուցահանդեսի նկարչական եւ նրա աշխատանքներից մեկը Երևանի Տոհմածար անցել է երկրորդ փուլ ճիշտ ասած այս պահին արդյունքները դեռ բարձ չեն սպասում ենք արդյունքների ամփոփմանը բայց ինչ էլ որ լինի որ անցել է երկրորդ փուլ սա արդեն հաջողություն եմ համարում եթե առաջին երկրորդ երրորդ մրցանակային տեղեր չզբաղեցնի Գայանեի գործը անպայման ներառվելու է ցուցահանդեսի տարեգրքում եւ գիրքը նվիրվելու է Գայանեին սա նույնպես ես համարում եմ ձեռբերում Հայաստանում եւ ընդհանուր առմամբ բոլոր տոնական համերգներին, ցուցահանդեսներին ակտիվ մասնակցություն ենք ցուցաբերում, մեր սաները շատ ակտիվ են։ Շուշիում չկա այդպիսի մի միջոցառում, որ կենտրոնը չմասնակցի։ Հաճախում ենք պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասեր, կապ ենք պահում զինվորների հետ, հայտնասիրական միջոցառումներ են կազմակերպում, նշում ենք կենտրոնի ներսում բոլոր տոն օրերը։ Մի խոսքով, անցած տարին ես համարում եմ, որ շատ հաջողված է եղել մանկապատանեկան կենտրոնի համար եւ նույնը ակնկալում եմ 2019-ից։ Տարեց տարի զարգացման հետ նաև երևի երեխաներն են ավելի պահանջկոտ ու նրանց գոհացնելը ստեղծագործական առումով, զբաղվածության առումով դառնում է ավելի դժվար եւ մանկավարժների պարտականությունների մեջ, այսպես ասենք, մտնում է նաև նրանց միտքը զբաղեցնելը անընդհատ ու ինչ որ նոր գաղափարներով զինվելը։ Այսինքն նրանք էլ պետք է իրենց վրա ընդհանրապես աշխատել պայման, քանի որ երբեք եղածով չպետք է բավարարվել, դա բոլոր բնակավարներում պետք է այդպես լինի եւ ոչ մի մասնակետ չպետք է իր ձեռք բերածով բավարարվի եւ ասի, որ դա ամենալավն է ու վերջ։ Միշտ պետք է փորձել քայլ առաջ անել եւ ավելի մեծ բարձունքներ, ավելի մեծ նվաճումներ ունենալ։ Մեր կենտրոնում համոզված եմ, որ բոլոր մասնագետները, բոլոր խմբակավարներն են նվիրված են իրենց գործին եւ գիտեք, այստեղ կարեւորը այն է հետաքրքիրը առանձնահատկությունը մանկապ ботанիկական կենտրոնի, որ խմբակավարները իրենք են ցուցակագրում, հավաքագրում սաներին եւ նրանց հետ կազմակերպում աշխատանքները, ազատ ժամանցը կազմակերպում։ Այստեղ եթե խմբակավարը իր բարձրության վրա չլինի, ժամանակակից մեր սերունդը այնպեսին է, որ դժվար թե այդպիսի խմբակավարի մոտ երեխա հաճախի, որովհետև դպրոցի նման չի, որ ասենք պարտադիր ուսուցում է եւ այլն եւ այլն, այստեղ գալիս են նախասիրությամբ երեխաները, սաները, իրենց կամքով, իրենց ազատ ժամանակը նպատակային անց են կացնում մանկապատանեկան կենտրոնում։ Եվ իհարկե խմբակավարների աշխատանքի շնորհիվ է, որ մեծ սիրով են գալիս ամեն տարի գնալով ավելի նորմալանում հաճախումները եւ իհարկե այնքան լավ է որ տեղեկատվական դաշտը շատ լայն է եւ կարողանում են նաեւ օգտվել համացանցից, նաեւ իրենց գիտելիքները, հմտությունները զարգացնել եւ նույնը փոխանցեցաներին։ Եվ նույնիսկ ինստում է երեխաները կարող են գաղափարներով կիսվել մանկավարժների հետ, խմբակավարների հետ, որովհետեւ նոր սերունդը ավելի լավ է տիրապետում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին եւ համացանցից են օգտվում եւ նոր գաղափարներ թերևս առաջարկեն ենթադրում եմ որ այս առումով մանկավարժները ունեն սովորելու երեխաներ Արևիկ, դուք շատ ճիշտ եք։ Ունենք տարբեր տարիքի երեխաներ, 7-ից 18 տարեկան, ունենք նույնիսկ 6 տարեկան երեխաներ, 6-ից 18 տարեկան երեխաներ են ընդգրկվում, ընդհանրապես տարբեր տարիքային խմբի երեխաներ են ընդգրկվում նույն խմբակում, եւ նույն խմբակում երեխաներ կան, որ 1 տարի են հաճախել, կան, որ 5 տարի են հաճախել։ Նույնիսկ ունենք սաներ, ովքեր ստացել են բգայական եւ ցանկություն են հայտնել շարունակել, ու դուրս չեն եկել։ Ասում են, «Գինգու արմենք, կարելի է էլի գանք»։ Ասում եմ անպայման կարելի է մանկապատանեկան կենտրոնի դռները բոլոր երեխաների առջև բացել եւ միշտ էլ կարող եք գալ ձեր ազատ ժամանակը այստեղ անցկացնել, ավելին սովորել, ավելին սովորեցնել նաեւ։ Նոր նույնիսկ արդեն փոքրերին սովորեցնել գուցե։ Իրենք իրենց կողքիններին են սովորեցնում, իհարկե, օգնում խմբակավարին, այնքան են մտածել իրենք արդեն, որ արդեն վկայական է ստացել։ Դրի դիրապետում են այդ խմբակի աշխատանքներին եւ տերում են նաեւ հերրախոսներով համացանցից վերցրած տարբեր նկարներ կտավեր, այնտեղ զարդանախշեր, հայկական եւ թեկուզ եւ ոչ հայկական։ Եվ իրենք են առաջարկում, որ այսպեսի լավ բան ենք մենք հայտնաբերել եւ խմբակավարին դիմում են, որ աշխատեն։ Իհարկե իրենք էլ իրենց ստեղծագործական մոտեցումն են դնում եւ այսպես խմբային հետաքրքիր ինչ-որ աշխատանքներ են ստեղծվում։ Շատ հաճելի մի process է պատկերացրել, որ անընդհատ ստեղծագործական կյանքով ես ապրում եւ դու հիանում ես անընդհատ այդ փոքր երեխաների ձեռքերով պատրաստած ստեղծված այդ աշխատանքներին ամեն մեկը մի հրաշք է այսպես կարելի ասել։ Պրոցեսը ստեղծագործական է, բնականաբար երեխաների ստեղծագործական մտքին նույնպես ազատություն է տրվում։ Այսինքն երեխաներին չեն պարտադրում Երեխաները իրավունք ունեն իրենց ստեղծագործական մտքից ինչ որ բան նաև առաջարկել։ Այո, իրենք էլ են առաջարկում, քանի որ ստեղծագործական կյանքն է այստեղ երում, արդեն երեխաները իրենց ազատության մեջ են տեսնում ավելի շատ եւ ավելի ակտիվանում են, ավելի իրենք այսպես ասած կազմակերպվում են, ինքնուրույնանում են, իրենց մոտ այդ ստեղծագործական ունակությունները ավելի զարգանում է եւ իհարկե նախաձեռնողները իրենք են դառնում կամած, կամած արդեն եւ իրենք էլ իրենց միտքը, իրենց նախաձեռնությունը։ Մի խոսքով, այո, մասնակցում են շատ մեծ սիրով, ակտիվությամբ ստեղծագործական կյանքին եւ իհարկե արդյունքներն տեսնում եք ցածրահներում ինչքան հարուստ են ձերքի աշխատանքներով եւ անընդհատ նորացվում են։ Հիմա էլ ինչպես երևի արդեն նկատել եք, պատուհաններն են զարդարված տարբեր ձերքի աշխատանքներով, տոնական, ամանորին նվիրված աշխատանքներով են զարդարված սրահները, դահլիճը։ Իսկ նոր խմբակներ ավելացել են ու պահանջ կա արդյոք նոր խմբակների։ Այո, նոր խմբակներ ավելացել են, բայց օրինակ գորգագործություն խմբակը կուզենայի ես որ մենք ունենայինք, որը շատ կարևոր եմ համարում, քանի որ գորգագործությունն էլ հին հայկական արհեստ է եւ գորգագործությունն է հենց այդ հայկական զարդանախշերը իր մեջ ամեն ինչը ներառում եւ երեխաների համար դա շատ կարևոր կլինի, սակայն այս պահի դրությամբ մենք ճունենք հաստոցներ գորգի, իհարկե այդ ուղությամբ աշխատանք, որպեսզի ձեռք բերվեն գորգի հաստոցներ եւ հարկ աստծո մեր մեր շրջանի ղեկավարությունը միշտ հասնում է մեզ միշտ ինչ որ մենք նախաձեռնում ենք, ինչ որ պետք է, որ ազատ ժամանցը ավելի արդյունավետ կազմակերպի, միշտ էլ մեզ աջակցում են եւ օգնում են, որ կարողանանք նոր խմբակներ պահել։ Իհարկե, կնշեի նաեւ տեխնիկական խմբակներ, ռադիոտեխնիկա ունենայինք շատ լավ կլիներ, որ ունենայինք փայտի մշակման, փայտի փորագրության խմբակ շատ լավ կլիներ։ Խմբակներ կան իհարկե, որոնք անհրաժեշտ են, բայց այս պայմանությամբ դեռ դրանք չունենք։ Երևի հետագայում Այնուամենայնիվ այդ հարցը լուծվի, խմբակներ ավելանան ըստ անհրաժեշտության, իսկ այսօրվա դրությամբ քանի խմբակ կա։ Այս պահի դրությամբ գործում են 31 խմբակներ, տարատեսակ, բազմաբովանդակ խմբակներ եւ բոլորն էլ հագեցած են, բոլորն էլ ղեկավարում են հմուտ մանկավարժներ։ Գիտեք, մանկավարժ ասելով ես այս պարագայում ի նկատի ունեմ, որ մանկավարժական կրթություն ստացած, քանի որ այստեղ ձերքի աշխատանք է ստեղծագործական աշխատանք է կատարվում, այսինքն որ այդ աշխատանքներին տիրապետ գիտող մանկավար, մասնագետ, ով կարողանում է ձերքի գեղեցիկ աշխատանքներ ստեղծել, ստեղծագործել եւ նույնն էլ փոխանցել իր սաներին։ Սա է այստեղ մանկավարժը ասածը, որովհետեւ կարող է բարձրագույն ավարտ լինել, բայց չկարողանալ մատուցել այդ ամենը։ Իսկ այստեղ կարևորը ավելի շատ արհեստի պահանն է, որ կարողանա այդ գործը, այդ շնորհքը սովորեցնել Եվ բայց այդ երեխաների հետ շփումը, որը շատ կարևոր է։ Այո, դե դա բնատուր բան է։ Փարքաստում հա։ մեր աշխատողներ, խմբակավարները կարողանում են իրենց վրա գրավել երեխաներին եւ բոլորն էլ սիրում են իրենց խմբակավարներին, շատ մեծ սիրով են գալիս, հաճույքով են գալիս, մտնում են ներս մուտքից ու տեսնում ես այդ հիացական ժպիտը, որ այդ երեխայի դեմքին շողում է եւ դու էլ ես հանգստանում դրանից, հաճույք ստանում, որ այո, սա իրոք որ հրաշք տեղ է, սա մանուկների աշխարհ է, Շուշիում բոլորը մեր հասարակությունը, մեր բնակիչներն էլ գիտեն, որ կենտրոնը իրոք որ երեխաների համար շատ սպասված, շատ հետաքրքիր հեքիաթ ճակատային մի աշխարհ է։ Եվ նման կենտրոնների առաքելությունը, այսպես ասենք, նաև կայանում է նրանում, որ ինքնագնահատականը բարձր մարդ է արդյունքում դաստիարակում, եթե ինքը կարողանում է ինքնադրսևորվել, զարգանալ, կենտրոնի պատերից դուրս էլ ինքը բարձր ինքնագնահատական կունենա, որովհետև կարողացավ ինչ որ զրույցի մասնակից լինել, թեմային տեղյակ լինել, դա շատ կարևոր է։ Այո, իհարկե, դա շատ կարևոր է եւ այստեղ երեխաները տարբեր ձերքի աշխատանքներ սովորելով, շփվելով տարբեր արհեստների, արվեստների հետ, իրենք ինքնավստահ են դառնում, իրենք էլ ուրախանում են, որ կարողացած ստեղծել այսպիսի գեղեցիկ աշխատանք։ Իհարկե, իրենց հեղինակությամբ, եթե դա ստեղծվում է, երեխան բարձր որ ինչքան ուրախ կլինի, եւ նաեւ մենք ենք շատ ուրախանում, շատ ողջևորում նրանց, եւ այո, նրանց մեջ այդ ինքնավստահությունը ավելի է զարգանում, որը շատ կարեւոր եմ համարում հասարակության լիարժեք անդամ լինելու համար հետագայում։ Նաեւ ունենք բազմատ թիվ սաներ, ովքեր տարիներ հաճախելով կենտրոն, իրենք այստեղ ընտրել են իրենց մասնագիտությունը եւ հետագայում կողմնորոշվելով իրենց մասնագիտությունը ընտրելու հարցում գնացել են հենց այդ մասնագիտությամբ։ Օրինակ, թատերական խմբակի սաները, օրինակ բարի խմբակի սաները, նկարչությունից, նույնիսկ մենք ունենք խմբակավար, ով այստեղից գնացել է նորից եկել է հիմա խմբակավարի աշխատում։ Դուք կանխեցիք իմ հարցը, ուզում էի հարցնել, սաներ ունեք, ովքեր վերադարձել են եւ դասավանդ հանդիպում են։ Այո, տասնյակ կարող եմ ասել։ Մի քանի տասնյակ սաներ ունենք, ովքեր գնացել են, ավարտել են, հենց այստեղ են ընտրել իրենց մասնագիտությունը եւ այդ ուղղությամբ էլ զարգացել են, հիմա էլ չեն փոշմանում, գեղեցիկ աշխատանքներ են ստեղծում։ Գիտեք, հիմա ավելի շատ արտաքին աշխարհից եկած Արցախ տուրիստները, մարդիկ, ովքեր որ եկել են այստեղ տեսնում են այդ ձերքի աշխ, զարմանում են։ Քանի որ մեր կենտրոնն էլ ճանապարհի եզրին է, այստեղ էլ են շատ մտնում։ Ես էլ եմ հիանում, ուրախանում, որ ինչքան են իրանք զարմանում, որ այս ժամանակաշրջանում այսպիսի կենտրոն կա, որ երեխաները համակարգչից կտրվում են եւ զբաղվում են ձերքի աշխատանքով։ Պատկերացնում եք, ինչ որ մրցութային, ասեմ, մրցույթի նման մենք մտել ենք մրցակցության մեջ համացանցի հետ, համակարգիչների հետ եւ մենք հաղթող ենք դուրս գալիս, որ երեխաները համակարգիչները թողած գալիս են այստեղ։ Սա ես համարում եմ մեր տարաշրջանի, մեր ժամանակաշրջանի մեծ ձեռքբերում, որ երեխան զբաղվի ստեղծագործական աշխատանքով, կտրվի համակարգիչներից։ Ուզած չուզած համակարգիչներով զբաղվում են, ես մի կողմ դնենք, բայց որ նաև ստեղծագործական աշխատանքով են զբաղվում, ձեռքերով, մատներով եւ դրա հետ նաև ուղեղն է աշխատում, դրա հետ նաև իրենց մեջ այդ սերը դեպի հայրենիքն է ծնվում, դեպի այս ազգայինը, հայկականը դեպի ծնվում է ու զարգանում հարգանում են, նրանք ավելի հայրենասեր են դառնում, ամեն ինչը փոխկապակցված են իրար հետ։ Ընդհանրապես երեխաների հետ աշխատանքում ամեն ինչ նշանակություն ունի եւ մանրուքներ չկան, կարելի է այսպես ասել։ Այո, մարդուն տրվում է ինչ որ մի բան եւ ինքը պետքա դրանով զբաղվի։ Իմ մոտ դա մանկավարժությունն է եւ ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքը առանց երեխաների, առանց մանուկների, առանց նրանց ժպիտների, նրանց հետ հաղորդակցվելու, նրանց հետ հարաբերվելու։ Աշխատանքային պրոցեսը շատ հետաքրքիր է մանուկների հետ, առավել եւս մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում, այս ստեղծագործական է Սերուսերը կյանքը։ Տիկի Մարկյան եւ անշուշտ կցանկանայի կիսվեք ինչ ակնկալիքներ ունեք նոր տարվանից։ 2019 թվականից ես շատ ակնկալիքներ ունեմ։ Գիտեք, եթե մարդ ակնկալիքներ չունի, արդեն անհետաքրքիր է դառնում կյանքը մի տեսակ, եւ պետք է միշտ սպասումներով լցված լինել, որ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու եւ ես համոզված եմ, որ Արցախում ամեն ինչ շատ լավ է լինելու եւ Հայաստանում։ Միայն մենք պետք է բոլորս միշտ աղոթքանենք, որ խաղաղություն լինի, որ մեր ղեկավարները, մեր իշխանությունները այնքան հնարամիտ լինեն, որ կարողանան մեր արտաքին քաղաքական իշխանությունը այնպես վարել, որ պահենք ու պահպանենք այս խաղաղությունը, եւ դրանից կախված արդեն ամեն ինչ երևի կլինի։ Կենտրոնում նաեւ ես ելի ակնկալիքներ ունեմ, որ ելի հաղթանակներ ենք ունենալու, քանի որ երբեք հետ չենք նահանջում եւ փորձում ենք միշտ առաջ գնալ եւ ամեն տարի ինչ որ մի բանով ավելի ավելի ավելի զարգացնել մեր գործը, լավացնել, ավելի բարելավել, այստեղ կատարվող աշխատանքները ավելի բարձր մակարդակ է հասցնել։ Եվ ես համոզված եմ, քանի որ կոլեկտիվը կա, կորիզը կա, նվիրված աշխատողները կան, համերաշխությունը կա կոլեկտիվում, այս մտնոլորտը, որը շատ կարևոր է, եւ կարծում եմ, որ միացյալ ուժերով մենք կկարողանանք շատ ավելի մեծ արդյունքներ ապահովել 2019 թվականին։ Շնորհակալություն հետաքրքիր հագեցած զրույցի համար, թող նոր տարին իրոք նոր հաճելի անակնկալներով ներկայանա հաղթանակները շատ լինեն եւ երեխաները ուրախացնեն իրենց թեկուզ փոքր բայց նվաճումներով եւ տարեց տարի ավելի մեծանան այդ հաջողությունները ի վերջո նաեւ հնարավորություն են ստեղծում ներկայացնելու Արցախը եւ թող մեր արցախցի երեխաների ստեղծագործական միտքը միշտ սուր լինի ու պրպտուն այո ես ձեզ հետ համամիտ եմ եւ ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլորիս մեր արցախցիների նոր տարին եւ սուրբ ծնունդը ցանկանալ բոլորին ամենայն բարիք եւ ձեզ շնորհակալություն հաճելի հետաքրքիր զրույցի համար Thank you.